إذاعة البيان تقدم سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا أبيدي كل طاغوت وأوري نارك شيا وأيا في جندا خذي أنفاسه أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اندقوني محترم گزارش اخبار اخباری دولت اسلامی در روز شنبه سنه 26 ماه شعبان 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود گزارشمون را آغاز می کنیم با مهمترین رویدادهای امروزه ҳалокати зиёда аз 25 аз муртаддини бешмаркаи курдӣ бо дасти лашкари хилофати исломӣ дар назди минтақаи аррашад дар вилояти каркук суқуткунондани чархболи ҳарбии низомии нусайрӣ дар болои фурудгоҳи ҳарбии куайрис дар вилояти ҳалаб бо дасти лашкари давлати исломӣ ҳамлавар шудани лашкари хилофат бар якчанд нуқтаҳои бар зидди муртаддини бекика дар қарияи ҷанубии талаброк дар вилояти барака сароғоз аз вилояти каркук ва тавре ки аллоҳ осон кард ба ҳалок шудани 25 нафар аз муртаддини бешмарка бо дасти лашкари давлати исломӣ ва ин ҳангоме буд ки онҳоро бар ҳадаф гирифта шуд бо минаҳои дар замин пинҳон карда шуда ҳангоме ки онҳо хостанд ки дар минтақаи аррашад дохил шаванд ва аллоҳ субҳанаҳу ва таолоро ҳам нагӯем ки онҳо ҳалок шуданд аммо дар вилояти ҳалаб бар таҳқиқ аллоҳ субҳанаҳу ватаоло муваффақ гард лашкари хилофате ки онҳо дар ибод буданд дар назди фурудгоҳи ҳарбии куайрис муваффақ гардонд ки чархболи ҳарбии низоми нусайирро суқут кунонданд дар атрофи фурудгоҳи ҳарбӣ ин ҳангоме буд ки онҳоро бар ҳадаф қарор доданд бо мушакҳои зидди ҳавоӣ ва танҳо ҳамд барои парвардигор аст ва дар вилояти албарака لشکری خلافت اسلامی با هجوم شدیدشان بر یکچند نقطه هایی که در آنجا جایگیر گرفته بودند لشکر مرتدین بکیکه در قریه جنوبی تلبراک و در نتیجه کشته شد ده های آنها و اسیر گرفته شد یکچندی از آنها و بعد انتهای حجومشان برادران همه با فضل الله سبحانه و تعالی سالمین و غانمین بازگشتند و تنها به پروردگار هم باد اما در ولایت صلاح الدین بر هدف قرار داده شد مجموعه لشکری صفوی و مسلحین رافیزی را بر شاه راهی اساسی که پیوند میکند بین را و تکریت را در غرب شهر بیجی و های مجاهدین موفق بود بر بالای آنها و در نتیجه قرارگاه لشکری صفوی سوزانیده شد و در اطراف دروازه را ترکش دو جانبه بر دو نقلات حربی نوع همیر که از آن لشکری صفوی بود با دستگاه ترکنده ترکانیده شد که در نتیجه از بین برده شد یکی از نقلات حربی و دیگری را از کار برآورده شد ва ҳамчунин ҳалок шуд чаҳор лашкаре аз маҷмуаи рофизӣ ки баъди бар ҳадаф қарор додан бо силоҳҳои снайпер дар ҷаноби шаҳри беҷи дар назди шоҳроҳи асосӣ дар шаҳри самарро ва дар вилояти диала тавонистанд лашкари хилофати исломӣ бо ёрии аллоҳ субҳанаҳу ватаъоло то ки монеъ шаванд ҳуҷуми пулиси сафавиро дар ҷазираи дайния дар минтақаи булдуруз ва бо воситаи дастгоҳи тарканда нақлиёти лашкаркашонии сафавии рофизиёнро ки пур аз лашкар буд тарк кунанд ва дар натиҷа нақлиёти лашкаркашон аз байн бурда шуд ва ҳалок шуд он нафарҳое ки дар дохилаш буданд ва ҳамд танҳо барои парвардигор аст ва дар минтақаи итҳамия дар шаҳри булдулуз ва дар шаҳри бузайз баҳрӯз тарконида шуд бо якчанд дастгоҳи тарканда нақлиёти ҳарбии лашкари сафавӣ ва ҳамчунон бо воситаи дастгоҳи тарканда дар ҳамон минтақа боз маҷмӯаи рофизиҳоро тарконида шуд ҳангоме ки мехостанд он дастгоҳҳои таркандаро аз кор бароранд аммо дар натиҷа пес аз оне ки онро аз кор бароранд ба ҳалокат расид якчанд нафарҳое ки дар он ҷо буданд ва ҳамд танҳо барои парвардигор аст аммо дар вилояти ҷануб дар минтақаи аланбариин кушта шуд яке аз афсарони баландпояи пулиси сафавӣ ва нақлиёти шахсии ӯро ба воситаи моддаи тарканда тарконида шуд ва ҳамчунин кушта шуд якчанд аз афсарони маҷмӯаи рофизӣ ва нақлиёти ҳарбиашон аз байн бурда шуд ин ҳангоме буд ки бар ҳадаф қарор дода шуд бо дастгоҳи тарканда дар минтақаи ас сайид абдуллоҳ алмаҳмудия ва ҳамчунон тарконида шуд нақлиёти ҳарбие ки бо навъи ҳамир аст ки аз они лашкари сафавӣ ва кушта шуд он шахсоне ки дар дохили он буданд бо воситаи моддаи тарканда дар минтақаи ризвония аз аллоҳ субҳанаҳу ва таоло талаб менамоем ки бар болои онҳо азобу шиканҷа бошад аммо ахбори эъломӣ дар вилояти албарака нашр кард васоити эъломии вилоят расмҳое ки баёнгари ҳуҷуми сареи лашкари хилофат ки бар якчанд нуқтаҳое ки ҷойгир шуда буданд муртаддини در قریه جنوبی تلبراک نشر شد اما در ولایت حمص وسایط اعلامی ولایت نشر کردن های را از معرکه‌ای که برپا شد در های المتله بر میدان جزر که نفتی می باشد از رسمها بیان می شود که چند لشکر مجموعه نوسیری را با سلاحهای وزنین بر هدف قرار دادند و های دیگری را همچنین نشر کردند که بیانگر آن است که چند غنیمت هایی که نصیب کرد الله سبحانه و تعالی برای بندگان مجاهدینش در معرکه کوه المتله در نتیجه معرکه چند با های دیگر معلوم می شود که غنیمت های حاصل شده بر دست مجاهدین راه الله نصیب شد و در ولایت خیر нашр кард ва сайти эъломи вилоят навореро ки бо унвони ҳолати тиббӣ дар вилояти хайр маълум мешавад аз ин навор якчанд аз ҷониби амалҳои тиббие ки доир ба табобат мебошад дар ин вилоят баён мешавад ва дар хотимаи нашриёти имрӯзаи мо ёдовар мешавем баъзе аз рӯйдодҳое ки дар имрӯз шудааст ҳалокати зиёда аз 25 аз муртаддини пешмаркаи курдӣ бо дасти лашкари хилофати исломӣ дар назди минтақаи аррошад дар вилояти каркук سقوط کنندن چرخباری حربی نظامی نوسیری در بلای فرودگاه حربی کوایریس در ویلایت حلب حمله ور شدن لشکر خلافت بر یک چند نقطه ها بر ضد مرتدین بیکیکا در قریه جنوبی تلبراک در ویلایت براکه و سلام برادران خود را قبول فرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته أنفاسه أيا خذي أنفاسه أيا سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا حيا تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا ولا لا ترحمي نجسا ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكو ويمنى يومه غيا ولا لا ترحمي نجسا ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكره ويملأ يومه غيا ويملأ يومه غيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي عيدي مجدنا حيا وودي تاج أمتنا على هاماتها هيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا فيا حي الله فرسانا ببغداد الأولى حيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا فيا حي الله فرسانا ببغداد الأولى حيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا فيا حي الله فرسانا ببغداد ببغداد الأولى حيا ببغداد الأولى حيا ببغداد الأولى حيا سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا وحيا الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا حيا الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تقوي ذلنا طيا وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تقوي ذلنا طيا وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تقوي ذلنا طيا تطوي ذلنا طيا تطوي ذلنا طيا